Bilan, eh, baikurra gure aldetik, eh, zenta kondu idekitzeak eta jendearen parte hartzea e, untsa entzinatzen da. Zazpi egun eta irutan oita amak jendek idekidute kondua eta horiek e, hilabete guziz euskoak trukatzen dituzte automatikoki. Beraz, e, e, zazpi mila eusko e, hilabete guziz trukatuak dira automatikoki eta Hala, erabiltzaile entzat errestu nahi ginoan euskoaren erabilpena eta hor zinez ikusten dugu ibiltzen dela eta komertxanten eh, enpresen aldetik, eh, hiru egun eta latan eta amarek kondoi dute eta berriunetan eh, posibilita karta ordaintzea, zenta hor tresna berezi bat instalatu behar dugu, eta hortan entzinatzen ari gira, baina batzu gelitzen dira egiteko. Beraz, sei bete horiek aski Askifite joan dira azkenean, eh? baina e, eh, ala, eh, untxa dinamikak untxa hartzen du eta segitzen dugu hori konduen zabalketekin. On, orotara, e, badira, uste dut, seireun eta irurugaita mila, eusko zirkulazioan, ez dakit, e, beste tokiko monetei begira, frantzian begiratzen bera dugu, nolako emaitza da azkenean, e, horrein arte. Frantzian, e, euskoa da lehen tokiko moneta eta aizei, gandezagun, e, imaginik heldu denak eh, bon, ez dira euskoak, benen ehun mila euro bezalako kopurua du zirkulazioan, eta ondokoak piago dira. Europan e, eh, irugajena da euskoa, eta biga dira bat Alemanian eta bat eh, Inglaterran kopurua ondiago dutena. Alem, Alemaniakoak amabi urte ditu eta haiek eh, hemen bezala pixka bat lau urteren buruan numerikoa abiatu zuten eta orduan dinamika azkartu zen. Guretzat adibide bat izan da ere proiektu horretan abiatzeko. Eta Inglaterrako aldiz e, askoz berriagoa da eta Euskoa baino seira bete lehenago guti gura bera abiatu zen. Eta hor ere bai bileteak bai numerikoa badute. Beraz eh, ikusten da guk... Egin ginoen autua zen adibide horiek ikusi zere, zen ta, azkenean e, e, importantzia hartzen duten monetak eta indar hartzen duten monetak dira e, denak bai biletea, bai numerikoa proposatzen dutena eta guretzat normala da, zenta jendeak e, ola ordaintzen du gaur egun, beraz bi, bi, bi moduak eskaini behar dira. Bai, korziste geroari begira? Bai, eh? E, Euskoak kasik bost urte ditu, elduden urtean izanen da hori, Beraz, e, jadanik bide puska bat egin dugu. E, proiektua beti aintzina doa. E, hor ez dugu aipatu, behinan bat beste gauza initz, erriko etxeekin, erri lan egiteko manera. Eh, beraz, eh, ala, proiektuak ez dira falta, lanean segitu beharko da. Izanen dira, en ustez, eldu diren eh, hiru urteak hori importantak izanen dira, zenta gaur egune elkarteak bere mm, aurre kontua ez du osoki bere baita dirustatzen, eta ondoko urteetan erronka bat izanen da gure finantzak eta azkartzea, eta eta geroari buruz elkartea segurtatzea ere. Ondoko hilabetetan Eh, lana azkartuko dugula eta eta badakigu gauza batzutan hobetu behar dugula, adibidez komunika komunikazioan indarra egin nahi ginuke, zenta urte astapenean kampainarekin ikusi dugu komunikazioak eh, emaitzak ekartzen zituela eta horako gaur egun hortan pixka bat e, eh, aulgira eta hori hobetu nahi dugu.